اللهم كما وسعت كل شيء رحمه وعلما فسعنا رافه ورحمه وبارك لنا فيما رزقتنا واغننا عمن سواك والطف بنا بلطفك لطفا عميما واكسنا لباس التقوى وزينا بالزهد والورع واجعلنا عبيدا خالصين لك في جميع حالاتنا كاملين في عبوديتنا ونسالك التاييد في اعمالنا كما ايدت عبادك المخلصين المخلصين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا الله Ey ilmine ve rahmetine hudud olmayan yüce Rabbimiz! İlminin ve rahmetinin vüs'ati ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muamelede bulun. Bize rızık olarak bahşettiğin nimetleri hakkımızda bereketli eyle. Bizi senden başka herkes ve her şeyden müstahni kıl. Kıl ki, senden başka hiçbir şeye muhtaç olmayalım. Bize engin lütuflarınla lütufta bulun ve elbiselerin en güzeli olan takva elbisesini giydir. Bizi zühdle dünyevi hazları terk edip cismani meyillere karşı koymakla ve vera ile bütün şüpheli hususlara karşı kapanmakla zinetlendir.'' bizi her hal ve davranışımızda güllü kıştan uzak, dupturu ve sana karşı ubudiyetimizde kemal noktasını ihraz edilmiş kullarından eyle. Rabbimiz, senden muhlis, ihlasa ermiş ve muhlas, ihlasa erdirilmiş kullarını teyit buyurduğun gibi, biz aciz ve muhtaç kullarını da yapıp ortaya koymaya çalıştığımız amellerimizde ihlaslı kılarak teyit buyurmanı diliyoruz. Amin.